Bħala l-ewwel sensiela ta' podcasts minn maltamedia dot com, aħna żilna li nwasslulkom sensiela dwar il-ħdax ta' Settembru minn perspettiva Maltija. Fl-2001 jiena kont ngħix fil-belt ta' New York, kont ngħix hemm għal diversi snin anke qabel l-2001 u bqajt ngħix hemm sa tliet snin wara l-2001. Sa b'ċertu sens għadni ngħix hemm ukoll għax għalkemm naħdem fir-Renju Unit issa fis-sena 2005, xorta waħda għad għandi interessi personali fi New York u nagħmel tista' tgħid nofs is-sena tiegħi New York u n-nofs l-ieħor fir-Renju Unit. Imma meta seħħew l-attakki tal-ħdax ta' Settembru jiena kont b'ruħi b'ġismi tista' tgħid ngħix fil-belt ta' New York u hemmhekk Jiena ħassejt li għandi nwassal il-perspettiva mhux biss tiegħi personali imma l-perspettiva Maltija dwar dak li kien qiegħed jiġri wara dawn l-attakki hemmhekk proprju minn New York. U oriġinarjament dak kollu li ser tisimgħu f'din is-sensiela ta' podcasts minn xandiriet li ħarġu dak iż-żmien, dawn kienu webcasts illi xxandru diġà fuq il-websajt maltamedia dot com permezz ta' feature illi kien ġie ppreżentat dak iż-żmien fuq il-websajt. F'din is-sensiela ta' podcasts issa aħna ser inwasslulkom 23 xandira fuq tliet ġimgħat u jumejn illi jinqasmu hekk. L-ewwel nibdew b'seba' rapporti minn l-ewwel ġimgħa wara l-attakki tal-ħdax ta' Settembru. Dawn aħna se nibdew nxandruhom wieħed kuljum propju kif kienu xxandru meta saru oriġinarjament. Imbagħad inkomplu b'żewġ intervisti ma' Dr. Jesmond Schembri li dak iż-żmien kien il-Konslu Malti fi New York. Għandna wkoll intervent bit-telefon minn Father Ivan Xiberras, illi kien jaħdem f'parroċċa f'New Jersey dak iż-żmien, illi hemmhekk, f'dan ir-raħal ta' Ridgewood f'New Jersey, kien hemm diversi, jgħixu diversi nies illi ħallew ħajjithom fid-diżastru fil-World Trade Center. U allura nisimgħu anke lil Father Ivan jirrakkonta dwar il-ħidma pastorali tiegħu mal-familji tagħhom. Imbagħad jiena nkompli permezz ta' żewġ kummentarji qabel l-invażjoni tal-Afganistan u żewġ kummentarji oħra minn għandi wara l-invażjoni tal-Afganistan fil-bidu ta' Ottubru. Żewġ rapporti oħra minn Ottubru tal-2001 dwar l-effett tal-11 ta' Settembru fuq il-ħajja ta' kuljum, mhux biss fi New York imma madwar id-dinja wkoll, ikomplu din is-sensiela li ser inwasslulkom. Imbagħad għandna żewġ tifkiriet, waħdhija f'għeluq it-tliet xhur u l-oħrija f'għeluq is-sitt xhur mill-ħdax ta' Settembru. Is-sensiela tkompli b'żewġ puntati minn sensiela qasira oħra b'tifkira ta' l-ewwel anniversarju mill-attakki tal-ħdax ta' Settembru fl-2002. Imbagħad wara dawn il-21 parti illi oriġinarjament ħarġu minn New York, se nwasslulkom ukoll żewġ intervisti illi saru f'Malta minn Martin Debattista għal maltamedia dot com. L-ewwel waħda hija ma' Peter Cordina, illi jmexxi d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili f'Malta, u l-oħra ma' Reggie Schembri minn San Ġiljan li kien ukoll membru tal-Kor Għawdxi Laudate Pueri illi kien fost il-Maltin illi nqabdu New York minħabba l-miżuri ta' sigurtà imposti fl-ewwel jiem wara l-attakki tal-ħdax ta' Settembru. U dik fuq fuq hija ħarsa lejn dawn it-23 episodju li se nwasslulkom f'din is-sensiela. Napprezzaw ħafna l-kummenti tagħkom bħal dejjem, dan tistgħu tagħmluh permezz tal-websajt tagħna maltamedia.com, inkella tistgħu anke tiktbu lili, Toni Sant, direttament permezz tal-email fuq toni@maltamedia.com. Grazzi.